Сура Аль-Анам. Скот. بسم الله الرحمن الرحيم Во имя Аллаха Милостивого Милосердного. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون Хвала Аллаху, который сотворил небеса и землю и установил мраки и свет. Но даже после этого те, которые не уверовали, приравнивают к своему Господу других. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون Он тот, кто сотворил вас из глины, а затем назначил срок для вашей смерти. У него есть также назначенный срок для воскрешения, но после этого вы все еще сомневаетесь. وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون Он Аллах на небесах и на земле. Он знает то, что вы утаиваете и совершаете открыто, и знает то, что вы приобретаете. وما تاتيهم من ايه من ايات ربهم الا كانوا عنها معرضين Какое бы знамение из знамений их Господа не явилось к ним, они отворачивались от него.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 وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون Они сказали, почему к нему не спускается ангел? Если бы мы не спаслали ангела, то решение уже было бы вынесено, после чего они не получили бы отсрочки. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون Если бы мы даже не спаслали ангела, мы все равно сделали бы его мужчиной и привели бы их в замешательство относительно того, в чем они сомневаются. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون До тебя посланников также подвергали осмеянию, но тех, кто насмехался над ними, окружало или постигало то, над чем они издевались. قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبه المكذبين Скажи, Постранствуйте по земле и посмотрите, каким был конец тех, которые сочли ложью истину. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون Скажи, кому принадлежит то, что на небесах и на земле? Скажи Аллаху. Он предписал себе милосердие. Он непременно соберет вас вместе в день воскресения, в котором нет сомнения. Те, которые потеряли самих себя, никогда не уверуют. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم Ему принадлежит все, что покоится днем и ночью, и Он слышащий, знающий.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 Скажи, мне велено быть первым из тех, кто покорился. Не будь же в числе многобожников. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم Скажи, я боюсь, что если я ослушаюсь моего Господа, то меня постигнут мучения в великий день. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين Тот, кто будет отвращен от них, мучений, в тот день, того он помиловал. Это будет очевидное преуспеяние. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير Если Аллах коснется тебя бедой, то никто не сможет избавить от нее, кроме Него. Если же Он коснется тебя благом, то ведь Он способен на всякую вещь. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير Он одолевающий и находится над своими рабами. Он мудрый, ведающий. قل اي شيء اكبر شهاده قل الله شهيد بيني وبينكم واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون Скажи, чье свидетельство является самым важным? Скажи, Аллах свидетель между мною и вами. Этот Коран дан мне в откровение, чтобы я предостерег посредством него вас и тех, до кого он дойдет. Неужели вы действительно свидетельствуете, что наряду с Аллахом существуют другие боги? Скажи, я не свидетельствую об этом. Скажи, он является единственным богом, и я не причастен к тому, что вы приобщаете в сотоварищи. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون Те, кому мы даровали Писание, знают его, как знают своих сыновей. Те, которые потеряли самих себя – никогда не уверуют. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون Кто может быть несправедливее того, кто возвел на Аллаха навет или счел ложью его знамения? Воистину не преуспеют беззаконники. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون тот день мы соберем их вместе, а затем скажем тем, кто приобщался товарищей, где сотоварищи, о существовании которых вы предполагали. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين Тогда у них не будет никакого оправдания, кроме слов Клянемся Аллахом, нашим Господом, мы не были многобожниками. انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون Посмотри, как они лгут о самих себе. Но покинет их все, что они измышляли. ومنهم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين Среди них есть такие, которые слушают тебя – Но мы накинули на их сердца покрывало, чтобы они не могли понять его, и поразили их уши глухотой. Какое бы знамение они ни увидели, они все равно не уверуют в него, и поэтому, когда они приходят к тебе, чтобы припираться с тобой, неверующие говорят, это всего лишь сказки древних народов. وهم ينهون عنه وينأون عنه وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون Они удерживают других от него, прямого пути, и сами сторонятся его, однако они губят только самих себя, не ощущая этого. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين Если бы ты только увидел их, когда их остановят перед огнем, они скажут, «О, если бы нас вернули обратно!» Мы не считали бы ложью знамения нашего Господа и стали бы верующими. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون О нет, им открылось то, что они скрывали прежде. Если бы их вернули обратно, то они непременно вернулись бы к тому, что им было запрещено. Воистину, они лжецы. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين Они говорят, есть только наша мирская жизнь, и мы не будем воскрешены. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون Если бы ты только увидел их, когда их остановят перед их Господом, он скажет, разве это не истина? Они скажут, конечно, клянемся нашим Господом. Он скажет, вкусите же мучения за то, что вы были неверующими. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعه بغته قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون Те, которые отрицали встречу с Аллахом, уже оказались в убытке. Когда же внезапно для них настанет час, они, неся свои ноши на своих спинах, скажут, Горе нам за то, что мы упустили там. Как же скверно то, что они понесут. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون Мирская жизнь всего лишь игра и потеха, а последний обитель лучше для тех, кто богобоязнен. Неужели вы не разумеете? قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون Мы знаем, что тебя печалит то, что они говорят. Они не считают лжецом тебя. Беззаконники отвергают знамения Аллаха. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبا المرسلين До тебя посланников также считали лжецами, но они терпели то, что их называли лжецами, и обижали, пока не явилась к ним наша помощь. Никто не исказит слов Аллаха, и до тебя уже дошли некоторые вести о посланниках. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين Если тебя тяготит их отвращение, то если ты сможешь отыскать проход в земле или лестницу на небо, то принеси им знамение. Если бы Аллах пожелал, то собрал бы их всех на прямом пути, посему не будь одним из невежд. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون Отвечают только те, кто внимает, а мертвых Аллах воскресит, после чего они будут возвращены к Нему. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون Они говорят, Почему ему не неспослано знамение от его Господа? Скажи, Аллах властен не спаслать знамения. Но большинство их не обладает знанием. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون Все живые существа на земле и птицы, летающие на двух крыльях, являются подобными вам сообществами – Мы ничего не упустили в Писании, а затем они будут собраны к своему Господу. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم Те, которые считают ложью наши знамения, глухи и немы во мраках. Аллах вводит в заблуждение, кого пожелает, и наставляет на прямой путь, кого пожелает. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون أغير الله تدعون إن كنتم صادقين Скажи, скажите мне, станете ли вы призывать кого-либо наряду с Аллахом, если вас поразит наказание Аллаха или наступит час, Если же Он пожелает, то избавит вас от того, по поводу чего вы станете взывать к Нему, и тогда вы забудете о тех, кого приобщали в сотоварищи. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون Мы уже отправляли посланников к народам до тебя. Мы подвергали их нищете и недугам, дабы они стали смиренными. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون Почему же, когда их поражало наше наказание, они не становились смиренными? Их сердца ожесточались, а сатана приукрашивал для них то, что они совершали. فلما ثم نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون Когда они позабыли о том, что им напоминали, мы распахнули перед ними врата ко всякой вещи. Когда же они возрадовались дарованному, мы схватили их внезапно, и они пришли в отчаяние. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين Беззаконники были уничтожены до основания. Хвала Аллаху, Господу миров. قل ارايتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به انظر كيف نصرف الايات ثم هم يصدفون Скажи, скажите мне, если Аллах отнимет ваш слух и ваше зрение и запечатает ваши сердца, какое божество, кроме Аллаха, вернет вам все это? Посмотри, как мы разъясняем знамения, однако они все еще отворачиваются. قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله بغته او جهره هل يهلك الا القوم الظالمون Скажи, скажите мне, если наказание Аллаха поразит вас неожиданно или открыто, разве будет погублен кто-либо, кроме несправедливых людей? وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين فمن امن واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون Мы отправляем посланников только добрыми вестниками и предостерегающими увещевателями. Те, которые уверовали и совершали праведные деяния, не познают страха и не будут опечалены. والذين كذبوا باياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون А тех, которые считают ложью наши знамения, коснутся мучения за то, что они были нечестивцами. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى اليّ قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون Скажи, я не говорю вам, что при мне сокровищницы Аллаха, и я не ведаю сокровенного. Я не говорю вам, что являюсь ангелом. Я следую лишь тому, что не спосылается мне в откровении. Скажи, разве равны слепой и зрячий? Неужели вы не поразмыслите? وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون Предостерегай им тех, которые страшатся того, что будут собраны перед своим Господом тогда, когда не будет у них помимо Него ни покровителя, ни заступника.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 Ты нисколько не в ответе за них, и они нисколько не в ответе за тебя. Если же ты прогонишь их, то окажешься одним из беззаконников. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين Таким образом, мы искушали одних из них другими, дабы они сказали, неужели среди нас Аллах оказал милость только этим? Разве Аллах не лучше знает тех, кто благодарен? وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم Когда к тебе приходят те, которые уверовали в наши знамения, говори им «Мир вам». Ваш Господь предписал себе быть милосердным, и если кто из вас сотворил зло по своему невежеству, а затем раскается и станет совершать праведные деяния, то ведь Он прощающий милосердный. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين Таким образом, мы разъясняем знамения, чтобы стал ясен путь грешников. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا اتبع اهواءكم قد ضللت اذا وما انا من المهتدين Скажи, мне запрещено поклоняться тем, к кому вы взываете наряду с Аллахом. Скажи, я не стану потакать вашим желаниям, в противном случае я собьюсь с пути и не окажусь в числе следующих прямым путем. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين Скажи, я руководствуюсь ясным доказательством от моего Господа, а вы считаете это ложью. Я не владею тем, что вы торопите. Решение принимает только Аллах. Он изрекает истину и является наилучшим из судей. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين Скажи, если бы я владел тем, что вы торопите, то спор между мной и вами был бы уже решен, но Аллаху лучше знать о беззаконниках. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين У него ключи к сокровенному, и знает о них только он.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 Затем Он воскрешает вас днем, чтобы исполнился назначенный срок, завершился срок вашей жизни. Затем к Нему вам предстоит вернуться, и затем Он поведает вам о том, что вы совершали. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون Он одолевающий и находится над своими рабами. Он посылает к вам хранителей. Когда же кому-нибудь из вас приходит смерть, наши посланцы забирают его душу, и они не делают упущений. Потом их возвращают к Аллаху, их истинному покровителю. Он один принимает решение, и он самый быстрый в расчете. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين Скажи, кто спасает вас от мраков на суше и на море, когда вы взываете к Нему смиренно и тайно говоря, если Он спасет нас от этого, мы непременно будем благодарны.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 Посмотри, как мы разъясняем знамения, чтобы они могли понять. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل Твой народ счел его, Коран, ложью, хотя он является истиной. Скажи, я не являюсь вашим попечителем и хранителем. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون для каждого сообщения установлен срок, и вы узнаете об этом. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين Когда ты увидишь тех, которые разглагольствуют о наших знамениях, отвернись от них, пока они не увлекутся другим разговором. Если же сатана заставит тебя забыть об этом, то не сиди с несправедливыми людьми после того, как вспомнишь. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى ولكن ذكرى لعلهم يتقون Те, которые богобоязнены, не несут никакой ответственности за их расчет. Они должны лишь напоминать им, быть может, они устрашатся. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به ان تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها اولئك الذين ابسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون Покинь тех, которые считают свою религию забавой и потехой и обольщаются мирской жизнью. Но увещевай их этим, дабы душа не обрекла себя на погибель тем, что приобрела, когда не будет у нее покровителя и заступника, кроме Аллаха, и когда от нее не будет принято, какой бы выкуп она ни предложила. Они обрекли себя на погибель тем, что приобрели.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 Разве мы обратимся вспять после того, как Аллах наставил нас на прямой путь, подобно тому, кого дьяволы на земле обольстили и привели в замешательство, чьи товарищи призывают его на прямой путь «иди к нам». Скажи, путь Аллаха является единственным верным путем, и нам велено покориться Господу миров. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون Совершайте намаз и бойтесь его, ведь к нему вы будете собраны. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهاده وهو الحكيم الخبير Он тот, кто сотворил небеса и землю воистине. В тот день он скажет «будь», и это сбудется. Его слово является истиной. Ему одному будут принадлежать власть в тот день, когда подуют в рог. Он знает сокровенное и явное. Он мудрый, ведающий. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين Вот Ибрахим сказал своему отцу Азару, «Неужели ты считаешь идолов богами? Я вижу, что ты и твой народ находитесь в очевидном заблуждении». وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين Так мы показали Ибрахиму царство небес и земли, дабы он стал одним из убежденных. فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الافلين Когда ночь покрыла его своим мраком, он увидел звезду и сказал, «Вот мой Господь». Когда же она закатилась, он сказал, «Я не люблю тех, кто закатывается». فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين Когда он увидел восходящую луну, то сказал, «Вот мой Господь». Когда же она закатилась, он сказал, «Если мой Господь не наставит меня на прямой путь, то я стану одним из заблудших людей». فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون Когда он увидел восходящее солнце, то сказал, «Вот мой Господь, оно больше других». Когда же оно зашло, он сказал, «О мой народ, я не причастен к тому, что вы приобщаете в сотоварищи». إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين Я искренне обратил свой лик к тому, кто сотворил небеса и землю, и я не принадлежу к многобожникам. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون Его народ стал припираться с ним, и тогда он сказал, «Неужели вы станете припираться со мною относительно Аллаха, в то время как Он наставил меня на прямой путь? И я не боюсь тех, кого вы приобщаете в сотоварищи к Нему, если только мой Господь не пожелает чего-либо. Мой Господь объемлет знанием всякую вещь, Неужели вы не помянете назидание?» وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون Как я могу бояться тех, кого вы приобщаете в сотоварищи, если вы не боитесь приобщать в сотоварищи к Аллаху тех, о ком он мне не спаслал вам никакого доказательства? Какая же из двух групп имеет больше оснований чувствовать себя в безопасности, если вы только знаете? Те, которые уверовали и не облекли свою веру в несправедливость, пребывают в безопасности, и они следуют прямым путем. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم Таковы наши доводы, которые мы предоставили Ибрахиму против его народа. Мы возвышаем по степеням, кого пожелаем. Воистину, Твой Господь мудрый, знающий. ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين Мы даровали ему Исхака и Якуба. Мы повели их обоих прямым путем. Еще раньше мы повели прямым путем Нуха, а из его потомства Давуда, Сулеймана, Аюба, Юсуфа, Мусу и Харуна. Таким образом мы воздаем творящим добро. وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين а также Закарию, Яхию, Ису и Ильяса. Все они были из числа праведников. واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين а также Исмаила, Алияса, Юнуса и Лута. Всех их мы превознесли над мирами. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم А также некоторых из их отцов, потомков и братьев. Мы избрали их и повели их прямым путем. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون Таково руководство Аллаха, посредством которого Он ведет прямым путем тех из своих рабов, кого пожелает – но если бы они приобщили сотоварищей, то стало бы тщетным все, что они совершали. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين Это те, кому мы даровали Писание, мудрость и пророчество. И даже если они не уверуют в это, мы уже верили это другим людям, которые не станут неверующими. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين Это те, кого Аллах повел прямым путем. Следуй же их прямым путем. Скажи, я не прошу у вас вознаграждения за него. Это не что иное, как напоминание для миров. وما قدروا الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون Они не оценили Аллаха должным образом, когда сказали «Аллах ничего не не спосылал человеку». Скажи, кто же не спаслал в качестве света и верного руководства для людей Писание, с которым пришел Муса, и которое вы превратили в отдельные листы, показывая некоторые из них и скрывая многие другие? А ведь вас обучили тому, чего не знали ни вы, ни ваши отцы. Скажи, «Аллах». Затем оставь их забавляться собственным празднословием. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه مصدق الذي بين يديه ولتنذر ام القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالاخره يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون Это Писание, которое мы не спаслали, является благословенным и подтверждает то, что было до него, дабы ты увещевал мать городов, жителей Мекки, и тех, кто живет вокруг нее. Те, которые веруют в последнюю жизнь, веруют в него, Коран, и бережливо относятся к своим намазам. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوح اليه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون Кто может быть несправедливее того, Кто возводит навет на Аллаха или говорит «мне дано откровение», хотя никакого откровения ему не дано, или говорит «я не спошлю подобное тому, что не спаслал Аллах». Если бы ты видел беззаконников, когда они оказываются в предсмертной агонии, и ангелы простирают к ним свои руки, отдайте свои души. Сегодня вам воздадут унизительными мучениями за то, что вы говорили об Аллахе неправду и превозносились над Его знамениями. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون Вы явились к нам одинокими, какими мы сотворили вас первый раз, и оставили позади себя то, чем мы вас наделили. Мы не видим с вами ваших заступников, которых вы для себя считали сотоварищами Аллаха. Связи между вами разорваны, и покинуло вас то, что вы утверждали. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون Аллах раскрывает зерно и косточку. Он извлекает живое из мертвого и извлекает мертвое из живого. Таков Аллах. До чего же вы отвращены от истины? فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم Он раскрывает утреннюю зарю, он предназначил ночь для покоя, а солнце и луну для исчисления. Таково установление могущественного, знающего. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون Он тот, кто сотворил для вас звезды, чтобы вы находили по ним путь во мраках суши и моря. Мы уже разъяснили знамения для людей знающих. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون он тот, кто сотворил вас из одной души. Для вас есть место пребывания на земле или в утробах матерей и место хранения в могилах или поясницах отцов. Мы уже разъяснили знамения для людей понимающих. انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون Он тот, кто не спаслал с неба воду. Посредством нее мы взрастили растения всех видов. Мы выводим из них зеленые травы, а из них расположены одно на другом зерна. На пальмах из завязи вырастает свисающий низко гроздья. Мы взращиваем виноградники, оливки и гранаты, которые имеют сходство и различия. Взгляните на их плоды, когда они появляются и когда созревают. Воистину, в этом знамение для людей верующих. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون Они приобщили к Аллаху сотоварищи джиннов, а ведь Он создал их. – Они выдумали для него сыновей и дочерей, не имея об этом никакого знания. Причист Он и превыше всего, что они приписывают Ему. بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم Он первосоздатель небес и земли. Как может быть у него сын, если у него нет супруги? Он сотворил всякую вещь и ведает обо всем сущем. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل Таков Аллах, ваш Господь. Нет божества, кроме Него, Творца всякой вещи. Поклоняйтесь же Ему. Он является попечителем и хранителем всякой вещи. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير Взоры не могут постичь Его, а Он постигает взоры. Он проницательный или добрый, сведущий. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ Скажи, к вам уже явились наглядные знамения от вашего Господа. Кто узрел, тот поступил во благо себе, а кто был слеп, тот навредил себе. Я не являюсь вашим хранителем. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون вот так мы излагаем различным образом аяты, чтобы они сказали «ты обучился этому» и чтобы мы разъяснили его людям знающим. Следуй тому, что дано тебе в откровение твоего Господа – Нет божества, кроме Него, и отвернись от многобожников. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل Если бы Аллах пожелал, то они не приобщали бы сотоварищей. Мы не назначили тебя их хранителем, и ты не являешься их попечителем. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون Не оскорбляйте тех, кому они взывают помимо Аллаха, а не то они станут оскорблять Аллаха из вражды и по невежеству.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 Скажи, знамения находятся у Аллаха, и откуда вам знать, что они не уверуют, если даже оно придет к ним?» ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهون Мы отворачиваем их сердца и взоры, поскольку они не уверовали в него в первый раз, и оставляем их скитаться вслепую в собственном беззаконии. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون Даже если бы мы не спаслали им ангелов, и мертвые заговорили бы с ними, и мы собрали бы перед ними все сущее, они ни за что не уверовали бы, если бы только этого не пожелал Аллах. Однако большинство их не ведает об этом. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون Таким образом, мы определили для каждого пророка врагов, дьяволов из числа людей и джиннов, внушающих друг другу красивые слова обольщения. Если бы твой Господь пожелал, они не поступали бы так – – Оставь же их вместе с их измышлениями. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا وليقترفوا ما هم مقترفون Мы сделали так, чтобы к этим словам склонялись сердца тех, которые не верят в последнюю жизнь, и чтобы они довольствовались ими и совершали то, что они совершают. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلاً والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين Скажи, неужели я пожелаю иного судью помимо Аллаха, в то время как Он не спаслал вам Писание, подробно разъяснив его? Те, кому мы даровали Писание, знают, что оно не спослано от твоего Господа воистине. Посему не будь в числе сомневающихся. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم Слово Твоего Господа исполнилось правдиво и справедливо. Никто не изменит Его слов. Он слышащий, знающий. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون Если ты станешь повиноваться большинству тех, кто на земле, они собьют тебя с пути Аллаха. Они лишь следуют предположениям и только лишь измышляют. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين Воистину, твоему Господу лучше знать, кто сбивается с его пути. Ему также лучше знать, кто следует прямым путем. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين Ешьте же из того, над чем произнесено имя Аллаха, если вы веруете в его знамения. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين Почему вы не должны есть из того, над чем произнесено имя Аллаха, в то время как Он уже подробно разъяснил вам, что вам запрещено, если только вы не принуждены к этому? Воистину, многие вводят других в заблуждение своими собственными желаниями, безо всякого знания – Воистину, твоему Господу лучше знать преступников. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون Оставьте грехи очевидные и сокрытые. Воистину, те, которые совершают грех, получат воздаяние за то, что они совершали. ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون Не ешьте из того, над чем не было произнесено имя Аллаха, ибо это есть нечестие. Воистину, дьяволы внушают своим помощникам припираться с вами. Если вы станете повиноваться им, то окажетесь многобожниками. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون Разве тот, кто был мертвецом, и мы вернули его к жизни, и наделили светом, благодаря которому он ходит среди людей, подобен тому, кто находится во мраках и не может выйти из них? Так неверующим представляется прекрасным то, что они совершают. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون Вот так в каждом селении мы создавали главных грешников, чтобы они строили там козни. Однако они строят козни только против самих себя, но не ощущают этого. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد وعذاب شديد بما كانوا يمكرون Когда им явилось знамение, они сказали, «Мы не уверуем, пока не получим то, что получили посланники Аллаха». Аллах лучше знает, кому доверить свое послание. Грешников же постигнет унижение перед Аллахом и тяжкие мучения за то, что они строили козни. فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون Кого Аллах желает наставить на прямой путь, тому Он раскрывает грудь для ислама, а кого Он желает ввести в заблуждение, тому Он сдавливает и сжимает грудь, словно тот собирается на небо. Так Аллах насылает скверну или наказание на тех, кто не верует. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون Таков прямой путь твоего Господа. Мы уже подробно разъяснили знамения людям поминающим. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون Им уготована обитель мира и благополучия у их Господа. Он является их покровителем благодаря тому, что они совершали. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم В тот день он соберет их вместе. О сонмище джиннов! Вы ввели в заблуждение многих людей. Их помощники из числа людей скажут, «Господь наш, одни из нас пользовались другими, и мы достигли нашего срока, который Ты назначил нам». Он скажет, «Огонь будет вашей обителью, в которой вы пребудете вечно, если только Аллах не пожелает иначе.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 Разве к вам не приходили посланники из вашего числа, которые читали вам мои аяты и предупреждали вас о встрече с этим днем вашим?» Они скажут, «Мы свидетельствуем против самих себя». Мирская жизнь обольстила их, и они принесут свидетельство против самих себя о том, что они были неверующими. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون Это произойдет потому, что твой Господь не губит города несправедливо, пока их жители пребывают в неведении. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون Для всех будут ступени, соответствующие тому, что они совершили. Господь твой не находится в неведении относительно того, что они совершают. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين Господь твой богат и обладает милостью. Если Он пожелает, то уничтожит вас и сделает вашими преемниками, кого пожелает, подобно тому, как Он сотворил вас из потомства других людей. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين воистину обещанное вам наступит, и вы не сможете избежать этого. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون Скажи, «О мой народ, действуйте по своему усмотрению, и я тоже буду действовать. Вы узнаете, кому достанется последний обитель. Воистину не преуспеют беззаконники». وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون Они предназначают Аллаху долю того, что Он вырастил из посевов и скота – и по своему разумению говорят «это Аллаху», а это нашим сотоварищам. То, что предназначено их сотоварищам, не попадает Аллаху, а то, что предназначено Аллаху, попадает их сотоварищам. Скверно то, что они решают. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم ليردوهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون Так многим многобожникам их сотоварищи представили прекрасным убийство детей, дабы погубить их и сделать запутанной их религию. Если бы Аллах пожелал, они не поступали бы таким образом, оставь же их вместе с их измышлениями. وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون На основании своих предположений они говорят, эта скотина и эти посевы запретны, питаться ими может только тот, кому мы позволим. На одной скотине они запрещают ездить верхом и возить грузы, а над другой скотиной они не произносят имени Аллаха, возводя на него навет. Он воздаст им за то, что они измышляют. وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصه لذكورنا ومحرم على ازواجنا وان يكن ميته فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم انه حكيم عليم Они говорят, то, что находится в утробах этой скотины, дозволено нашим мужчинам и запрещено нашим женам. Если же он рождается мертвым, то все они получают право на него. Он воздаст им за то, что они приписывали, ведь он мудрый, знающий. قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين Понесли урон те, которые убивали своих детей по глупости, безо всякого знания, и запрещали то, чем наделял их Аллах, возводя навет на Аллаха. Они впали в заблуждение и не последовали прямым путем. وهو الذي انشا جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين Он, тот, кто создал сады на трильяжах и без трильяжей, финиковые пальмы и злаки с различным вкусом, оливки и гранаты, имеющие сходство и различия. Вкушайте эти плоды, когда они созревают, и отдавайте должное в день уборки, но не расточительствуйте, ведь он не любит расточительных. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين Среди скотины есть предназначенное для перевозки и не предназначенное для этого. Ешьте из того, чем вас наделил Аллах, и не следуйте по стопам сатаны, ведь он для вас явный враг. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين Восемь парных особей, две из числа овец и две из числа коз.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 Скажи, он запретил самцов или самок? Или же то, что находится в утробах самок? Или же вы присутствовали, когда Аллах заповедал вам это? Кто же несправедливее того, кто возводит на Аллаха навет, чтобы ввести людей в заблуждение безо всякого знания? Воистину, Аллах не ведет прямым путем беззаконников. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم скажи, из того, что дано мне в откровение, я нахожу запрещенным употреблять в пищу только мертвечину, пролитую кровь и мясо свиньи, которое является скверной, а также недозволенное мясо животных, заколотых не ради Аллаха.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 Мы запретили им сало коров и овец, кроме того, что находится на спинном хребте и внутренностях, или смешалось с костями. Так мы наказали их за их бесчинство. Воистину, мы правдивы. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين Если они сочтут тебя лжецом, то скажи, ваш Господь обладает обширной милостью, но его наказание невозможно отвратить от грешных людей.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 Таким же образом считали лжецами посланников те, кто были до них, пока они не вкусили наше наказание. Скажи, есть ли у вас какое-либо знание, которое вы можете представить нам? Вы лишь следуете предположениям и лжете. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين Скажи, у Аллаха есть убедительные доказательства. Если бы Он пожелал, то повел бы прямым путем всех вас. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره وهم بربهم يعدلون Скажи, Приведите ваших свидетелей, которые засвидетельствуют, что Аллах запретил это. Если даже они станут свидетельствовать, ты не свидетельствуй вместе с ними и не потакай желаниям тех, которые считали ложью наши знамения, которые не веруют в последнюю жизнь и равняют других со своим Господом. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون Скажи, Придите, и я прочту то, что запретил вам ваш Господь. Никого не приобщайте к нему в сотоварищи, делайте добро родителям. Не убивайте своих детей, опасаясь нищеты, ведь мы обеспечиваем пропитанием вас вместе с ними. Не приближайтесь к мерзким поступкам, ни к очевидным, ни к сокрытым. Не убивайте душу, которую Аллах запретил убивать, если только у вас нет на это права. Это заповедал вам Аллах. Быть может, вы уразумеете. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون Не приближайтесь к имуществу сироты, кроме как во благо ему, пока он не достигнет зрелого возраста. Наполняйте меру и весы по справедливости. Мы не возлагаем на человека сверх его возможностей. Когда вы произносите слово, будьте справедливы, даже если это касается родственника. Будьте верны договору с Аллахом. Это заповедал вам Аллах. Быть может, вы помянете назидание. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون Таков мой прямой путь. Следуйте по нему и не следуйте другими путями, поскольку они собьют вас с его пути. Он заповедал вам это. Быть может, вы устрашитесь. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون Мы также даровали Мусе Писание в завершении милости к тому, кто был добродетелен – как разъяснение всякой вещи, верное руководство и милость, дабы они уверовали во встречу со своим Господом.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 К вам уже явилось ясное знамение от вашего Господа, верное руководство и милость. Кто же несправедливее того, кто считает ложью знамения Аллаха и отворачивается от них? Мы воздадим тем, кто отворачивается от наших знамений, тяжкими мучениями за то, что они отворачивались. هل ينظرون إلا أن تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا قل انتظروا انا منتظرون Неужели они ожидают чего-либо, помимо того, что к ним явятся ангелы, или явится Твой Господь, или явятся некоторые из знамений Твоего Господа? В тот день, когда явятся некоторые знамения Твоего Господа, вера не принесет пользы душе, если она не уверовала прежде или не приобрела благодаря своей вере добро. Скажи «Ждите», и мы тоже подождем. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون Ты не имеешь никакого отношения к тем, которые раскололи свою религию и разделились на секты. Их дело находится у Аллаха, и позднее Он сообщит им о том, что они совершали. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون Кто явится с добрым деянием, тот получит десятикратное воздаяние, а кто явится со злым деянием, тот получит только соответствующее воздаяние, и с ними не поступят несправедливо. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين Скажи, воистину, мой Господь наставил меня на прямой путь, на правильную религию, веру Ибрагима, истинное единобожие. Он не был из числа многобожников. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين Скажи, воистину мой намаз и мое жертвоприношение или поклонение, моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров.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 Каждая душа приобретает грехи только во вред самой себе. Ни одна душа не понесет чужого бремени. Затем вам предстоит вернуться к вашему Господу, и Он поведает вам о том, в чем вы расходились во мнениях. وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم ليبلوكم فيما اتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم Он тот, кто сделал вас преемниками на земле и возвысил одних из вас над другими по степеням, чтобы испытать вас тем, что Он даровал вам. Воистину, Твой Господь скор в наказании. Воистину Он прощающий, милосердный.